a yau insha Allah ta'ala za mu ci gaba a babi na 277 a farkon hadisi na 617 malam ya ce babu sayidin istighfari wannan babi na gaba zai karantar da mu shugaban istighfari shugaban istighfar idan aka ce sayidin istighfar ya fassara shi a cikin sahihul bukhari imamul bukhari a babin bukhari babin da ya kawo wannan hadisin ya sa mai suna afdalul istighfar babu afdalul istighfar a nan cikin al'adabul mufrad sai ce sayidin istighfar a wannan ya nuna mana kenan a sayi a nan ana nufin al'afdal ma'ana wannan babin zai karantar da mu istigifarin da ya fi falala a wajen allah shugaba a cikin Istigifari shi ne neman gafara a wajen allah subhanahu wata'ala mutum ya nemi allah ta'ala gafara ta hanyar yin istigifari. to wani shi ake ce mai istighfar to istighfarin nan ya zo da lafuzza mafambanta juna daga bakin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam lafuzzan sun bambanta to sai wannan babu zai kawo mana a cikin waɗannan lafuzzan wanne ne wanda shi ne lafazin da ya fi sauran falala wanne ne lafazin da yake shugaba a kan sauran lafuzan istighfari shi ne abinda al'imamun buhari zai karantar da mu a wannan babi sannan wannan yana nuna mana istighfari nau'i ne na addu'a domin a cikin jerin da yake mana bayani akan addu'o'i ne ya kawo shi babin da ya kare ma ya yi magana akan ɗaga hannu wajen addu'a to yana kare shi kuma sai ya ce babu shugaban istighfari ashe istighfari nau'i ne na addu'a domin roƙo ne ake ana roƙon Allah gafar zunubai to shine abinda wannan babi zai karantar da mu istighfari a dunkule yana da farala ƙware da gaske a cikin addinin musulunci shi yasa ake son a yawaita istighfari ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya zo a hadisan abu huraira ya kasance a kowace rana yana yanayin istighfari sama da sau saba'in a wata ruwa aka ce sau ɗari kaga wannan yana nuna maka muhimmancin yin istighfari allah maɗaukin sarki ya mana jagora kuma ya sanya mu cikin bayansa masu yawaita istighfari قال المصنف رحمه الله تعالى باب سيد الاستغفار wannan babi zai karantar da mu shugaban istighfar قال المصنف حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد ابن زريع قال حدثنا حسين قال حدثنا عبد الله ابن بريدة حدثنا عبد الله ابن بريدة عن بشير ابن كعب عن شداد ابن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيد الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على أهدك ووعدك ما استدعت abu ulaka bi alayya bi wa abu'ulaka ulaka bi zambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta a'udhu min sharri ma sana'atu idza qala hina yamsi famata dakara janna, aw kana min ahli janna, wa idza qala hina yusbihu famata min yawmihi mithluhu imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala ya ce haddasa musaddad wani hadisin ya fito daga malaminsa musaddad musaddad ibn masrahat shi kuma ya karbo daga yazid ibn zura'in shi kuma ya ce haddasa na husainun husainun huwa ibn zakwan al-mu'allim Shi ne ibn zakwan al-muallim shi kuma ya karbo daga abdullahi ibn buraida shi kuma ya karbo daga bushairu ibn ka'ab daga shaddad ibn aus as-sahabi al-jalil shaddad ibn ausin sahabi ne daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hannun nabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma ya karbo daga wurin malaminsa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sayyidul istighfari manzan Allah ya ce shugaban istighfar shugaba a cikin istighfar ne. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta ce Allahumma ya Allah anta rabbi kai ne ubangiji na la ilaha illa anta babu wani abun bauta bisa cancanta sai kai Allahumma anta rabbi ya ubangiji kai ne ubangiji ko ya Allah kai ne ubangiji Allah mai girma da shi ne ubangijin bayi ka ganin ana tabbatar da ne tauhidin rububiyya ana tabbatar da tauhidin rububiya kai ne ubangiji na mukayar da ke nan allah ta'ala shi ne arrabu shi ne arrab wanda yake tafiyar da al'amuran duniya abinda ya shafi saukar da ruwa abinda ya shafi mutuwa kashewa abinda ya shafi rayawa abinda ya shafi azurtawa duka wannan kana cewa allah kai ne mai yin wannan kai ne ubangiji na la ilaha illa anta babu wani abu wanda ya cancanci abota masa bisa gaskiya botar ta zama daidai illa anta sai kai allah nan kuma kaga sai aka tabbatar da tauhidul uluhiyya sai aka tabbatar da tauhidi na uluhiyya cewa allah ta'ala shi kaɗe ne abin bauta la ilaha illa anta ni wa ana abduka ni ya Allah kai ne ka halice ni wa ana abduka ni kuma bawanka ne wannan ita ce alaƙa tsakanin ubangiji da bawansa can farko ka ce ya Allah kai ne ubangiji na ka faɗi matsayin Allah a wurinka to yanzu kuma nan sai kai kuma kake fadar matsayinka a wajen Allah cewa kai bawa ne na Allah sannan kuma kai Allah nan shine ya halice ka khalaqata ni kai ne ka halice ni wa ana abduka kuma ni bawanka ne wa ana ala ahdika kuma ni ina nan akan alƙawarinka menene alƙawarin Allah shi ne alkawarin da ka yi na za ka bauta masa tun lokacin ana alamin zarra tun alkawarin da ka yi cewa za ka bauta ma Allah ba za ka yi shirka ba ba za ka yi sa'o ba za ka yi kada za ka yi kada to ina nan kan wannan alkawarin wa wa'adika kuma ina nan akan alkawarinka na sakamako alwa'ad shine sakamakon da ubangiji ta'ala zai yi na wanda ya yi kaza ga sakamakon shi shi ne wanda ya yi kaza ga sakamakon shi wanda ya yi kaza ga sakamakon shi ne alwa'ad to kana nan kan alkawarin allah na bauta masa sannan kuma kana nan akan alkawarin allah na sakamakon da zai yi mastadatu gwargwadon iko na wannan alkawarin da zaka tsare na bautar allah na kaza to za ka tsare ƙwargwadon ikonka dama kuma allah cewa ya yi idan amma ya cewa ya fattakullaha masana'atun ku ji tsoron allah bakin gwargwadon iyawarku abu ulaka bi zabbi ni'imatika ya allah ina mai ikirari da ni'imominka a na. abu bi ma'ana al'itiraf a tarifu ina mai ikirari da ni'imominka wanda ka yi mani ni'imomin ubangiji wanda ya mabawa ba sa kirguwa idan da za a baka biro da takarda a ce ka kirga ni'imar da Allah ya maka har ka mutu ba za ka gama kididdige ta ba domin kullum Allah yana sabunta ni'ima ne gare ka duk lokacin da ka yi numfashi ya fita ni'ima ce kaga ba ranar da ni'imar Allah za ta tsaya kenan sai ranar da ajali ya ƙare to mutum nan yake cewa ina mai ikirari da ni'imomin da kai mani wa abu ulaka bi zambi ina mai ikirari kuma da zunubaina al'itirafu bi zambi kenan ina mai ikirari da zunubai na, cewa ni mai zunubai ne cewa ni ina da zunubai wanda na aikata to za mu ga al'itirafu bi zunub wani abu ne wanda hata annabawa sukan yi haka lokacin da annabi adam da matarsa hawa'u suka ci wannan itaciya wadda allah ya hana a ci da suka tashi tuba sun yi itirafi da laifinsu kala rabbana zalamna anfusina in lam taghfir lana wa tarhamna na min minan hasirina. ta gaskace ya ubangiji lalle mu mun zalunci kawunan mu saboda mun yi abin da kace ce mu kaga wannan al'itiraf ne da wannan laifi wanda suka yi ma'ubangishi to da haka yana da kyau idan bawa ya dinga itirafi da zunubansa mu ba masu ba ne ba kullum muna yin zunufi to ka yadda ka yi laifi shi kansa wata rahama ce wannan shi zai baka damar kai istighfari amma ka yi zunubi ba ma ka ka yi zunubi kaga akwai matsala yasa za a ko alkali aka kai mutum ana karanto mutum laifin sai ce na yi alƙalin ya tashi hukunci sai ce tun da baka ba kotu wahala ba an yanke ma kaza idan da mutum ya tsaya ya sha akwai yiwuwar laifin da za a yi masa hukuncin da za a yi masa ya zamanto ya fi wannan abin ga don haka mutum yake ikirari da zunubansa sai ce fagafirli ya ubangiji kai mani gafara fa hula ya yaghfiru zunuba illa anta domin yadda al'amari yake ba mai gafar zunubai sai kai Allah ashe zunubin da mutum ya aikata to ba mai ikon ya masa gafar wannan zunubin sai Allah ta'ala sai dai idan zunubin da mutum ya aikata ya taɓa haƙƙin wani ɗan adam to wani shi nan ba gafara zai maka ba ya fi maka zai yi haƙƙin ka roƙe shi yafe maka yafe maka zai amma gafarar zunubai wannan ba mai yi sai Allah subhanahu wataala la yaghfiru zunuba illa anta ba mai gafarar zunubai sai kai Allah a'udhu bika min sharri ma sana'atu ya ubangiji ina neman tsarinka min sharri ma sana'atu daga sharrin abinda na aikata daga sharrin abin da na aikata domin ba mai shiryar da ɗan adam sai Allah ta'ala ba mai batarwa wa sai Allah man Allah fala fiddala wanda duk Allah ya shirya su ba wanda zai yi batar da shi wa man yudlil fala hadiya lahu wanda kuma Allah ya batar ai wanda yasa ya shiryar da shi da aka shirya a hannun Allah take kariya daga aikata laifuffuka a hannun Allah ne sai a wannan istighfari mutum yake roƙon Allah ya tsare shi daga sharrin abin da ya aikata a'udhu duka min sharri ma sana'atu Manza Allah ya ce iza ƙala hina yumsi idan mutum yayi wannan istighfari lokacin da ya yammaci famata sai ya mutu a wannan daren da halar jannata zai shiga aljanna Auka kana min ahalin jannati ko ko cewa yi yana cikin yan aljanna to an ce zai shiga aljanna an ce dan aljanna ne duk ba ɗaya bane ba duk dai maganar aljanna ce wai za ƙala hina yusbihu idan kawai ya faɗa da asuba fa mata ya mutu a wannan yinin min mihi mithlahu to shi ma kamar wancan na baya da kalar jannata auka na min ahalin janna zai shiga aljanna ko kuma shi yana daga cikin ahalin an aljanna to wannan shi ne istighfarin da manzan Allah ya kira shi da sunan sayyidul istighfar malamai suka ce me ya sanya wannan istighfari ya zama shugaba a cikin istighfari sai malamai suka ce dalili shine falalai wannan zikirar na farko falalarsa shiga aljanna in an karanta shi da yammaci shiga aljanna in an karanta shi da asubashi kaga wannan ba karamin falala ba ce ba saboda wannan falalan mai girma sai ya zama shugaba a cikin istighfar sanan na biyu suka ce lafuzzan istighfar lafuzza ne masu ƙarfi kwarai da gaske an tattara lafuzza wanda suke nuni ga rububiya ta ubangiji da ilahiya ta ubangiji da sadaukar da kai da miƙa wuya ga al'amarin ubangiji da itirafi da zunubi da yadda da cewa allah ne mai shirya su waɗannan abubuwa duk wanda aka tattaro a cikin wannan istighfari sai suka sanya ya zama shine shugaba a cikin istighfari wannan kaɗan daga cikin abin da malamai suka faɗa dangane da dalilin da ya sanya wannan istighfari ya zama ainihin shugaba a cikin dukkanin lafuzza na istighfari sannan kamar yadda muka gani wannan istighfarin ana sanyin yin sa akalla sau biyu a rana a yi shi da yammaci bayan la'asar ana yin la'asar yammaci ya shigo to mutum ya yi to daga nan har zuwa asuba wannan istighfarin yana masa aiki kuma banza Allah ce da zai mutu a wannan lokacin dan aljanna ne idan an kira asuba kuma asubahi ta yi to nan ma kuma ana son a sake maimaita wannan istighfari nan kuma zai wa mutum aiki har zuwa ainihin yammaci idan da mutum zai mutu a wannan lokacin manzan Allah ya ce dan aljanna ne don haka malumma wanda suka yi bayani a kan azkar musamman azkarus saba wani masa zikirorin yammaci da na asuba suna sanya sayyidin istighfari a cikin zikirorin da ake so musulmi ya a waɗannan lokuta guda shi da haka yana da kyau 'yan uwa musulmai mu hardace wannan istighfari sannan mu dinga yin sa a waɗannan lokuta guda shi ba tare da mun manta ba duk asuba mu yi duk yammaci in ya shigo mu mu koya ma 'ya'yanmu wannan istighfari ya zama sun iya shi tun suna yara ƙanana mu koya musu lokutan da ake yin shi ya zama sun san lokacin da ake yin shi da lokacin yayi su ainihin gabatar da shi wannan duka zai taimaka wajen kiyaye ainihin su yaran namu da kuma ba su kariya daga ainihin shekaru da makamantansu sannan mu yi ƙoƙari mu karantar da su ma'anonin istigifarin domin yana ɗauke da ma'anoni masu tsada tauhidin rububiya, tauhidin uluhiya, a karantar da yara yaro ya san allah mai girma da ɗaukaka yana da ayyuka wanda yake kuma ya kaɗaita da waɗannan ayyuka shine tauhidin rububiyya kamar yadda muka faɗa saukar da ruwan sama ta zuwa da dare zuwa da yini da makamantansu yaro ya san ba mai yin wannan sai Allah ta'ala shi kaɗai sannan a shigo tauhidin uluhiyya cewa ubangiji ta'ala shi kaɗai ne wanda ya cancanci bauta ba sannan ga tauhidin al'asma wasifat khalaqatani wa ana abduka ka gana ana tabbatar ma ubangiji da siffar al-khaliq ashe Allah yana da siffofi yana da sunaye to duk waɗannan abubuwa a fito ma yara da su su san su su kuma fahimce su tun suna ƙanana to wannan zai taimaka musu ƙwarai da gaske don haka wannan istighfari mu yana da kyau mu haddace shi mu dinga yin sa a waɗannan lokuta ya zama to duk lokacin da ya shigo mutum ya yi shine mafi karancin abin da mutum zai iya yi Allah madaukin sarki ya samu dace wannan hadisin hadisi ne sahihi hadisi ne ingantacce Imam al-Bukhari ya fitar da shi a sahihin littafin sa Sahih al-Bukhari haka Ibn Abi Shayba da Imam Ahmad da Imam An-Nasa'i da Imam Tirmidhi duk sun fitar da wannan haka al-Imam al-Baihaqi qala al-musannif Ahmad ibn Abdullah qala hadathana Ibn Numair قال مالك ابن, ابن مغول عن ابن, عن ابن السوقة عن نافع عن ابن عمر قال إن كنا لنعد في المجلس للنبي صلى الله عليه وسلم رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم مئة مرة وانا حديث shi kuma an samo shi daga abdullahi dan umar abdullahi dan umar allah ya kara masa yarda yake ba mu labarin cewa in kunna lana uddu fil majlisi lalle mu mun kasance muna kirdadawa muna yin kirdadan cewa a duk majalisin da manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna to muna yin kirdado yana yin wannan addu'a yana cewa rabbi firli wa tub alayya innaka anta tawwabur rahim mi'ata marratin kafa ɗari haka abdullahi dan umar ya faɗa cewa suna kirda da cewa duk majalisun manzan Allah sallallahu alaihi wasallama in ya zauna a ruwa imamu turmizi ya zo da ziyadar cewa min kable an ya kuma kafin ya tashi duk majalisun da ya zauna to a wannan majlisin kamin ya tashi suna kirdado suna estimation cewa manzon Allah yana fadar wannan istigifari sau ɗari sau dari yakan ce rabbi igfirli ya ubangiji kai mani gafara wa tub alayya ya ubangiji ka karɓi tubata innaka anta tawwabur rahim lalle kai Allah ka kasance mai yawan karɓar tuba ne arrahim mai kuma jin kai ne ka kasance mai yawan karɓar tuba ne arrahim mai kuma yawan jin kai ne kaga wannan kuma wani lafazi ne daga cikin lafazan istighfari wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yakan yi shi kuma wannan manzan Allah yakan yi shi a majalis ɗin shi duk wurin da ya zauna kamar yadda abdullahi dan umar ya faɗa wannan kuma yana nuna mana irin yadda sahabbai suke bibiyar rayuwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suke ne kwalelece duk abin da manzan Allah ya suna rawaitowa yanzu wannan zama har sun fahimci cewa manzan Allah duk ɗin ya zauna ga abin da yake faɗa har kuma an iya ƙididdige cewa sau nawa yake faɗar wannan istighfarin wannan lafazin shi ma yana da kyau kwarai da gaske rabbi gfirli wa tub alayya innaka anta tawwabur rahim shi kuma ana yin sa ne a majalis wurin da duk mutum ya zauna to a kalla ya kokari ya ga cewa ya wannan istighfarin sau a kalla sau dari mun gane yin koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nan da manzon Allah ya ce rabbi gfirli mai manzan Allah yake nufi domin al'ambiya'u ma'asumu masu ma'asumai ne waƙad gafara Allah lin nabi sallallahu alaihi wasallam mata ƙaddawa min zambihi wa a ta'akhkhara falimal istighfar to in kawo haka ne manzan Allah ma'asumi ne bai zunubi mai ma'anar da ce rabbi ne idan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama an kaddara ma ya yi laifi Allah ya ce ya yafe masa tun kafin ya yi Allah ya ce ya yafe to kaga shi roƙon gafara a wurinsa babu dalilin ya roƙi gafara kenan to amma me ya sanya manzan Allah ya ke yin haka a nan malamai suna da jawabi biyu wanda suke yi jawabi na farko shi istighfari ibada ce mai zaman kanta al-istighfar ibada ce mun gane kenan ko da mutum bai da zunubi zai istighfari kasancewar ibada ne to alhamdulillah kamar da na faɗa a nan za mu dakata idan allah kai musati mai zuwa <clears throat> za mu ci gaba daga inda muka sa abinda muka karanta na daidai allah shi ba mu ladai kurakuran da muka yi kuma allah shi mana afuwa shi yafe mana baki daya allah ka nuna mana gasiya ce ka ba binta ka nuna mana karya karya ce ka ba nufin guje mata halin da mu take ciki na kashe-kashe da satar mutane fashi da makami muna roƙon Allah ta'ala ya kawo mana ƙarshen su ba don halayenmu ba Allah ka amintar da mu ka zauna da ƙasarmu lafiya ka maido mana da kwanciyar hankali da walwala halin da muke ciki na tsadar farashin kayayyaki muna roƙon Allah ta'ala ya sassafta mana farashin kayan masarufi ba don mu ba Allah mai iko ne akan wannan sannan kamar yadda muka ɗanyi magana wancan ranar juma'a game da wannan zanga-zanga da ake ta yi a waɗansu sassa na ƙasa to yana da kyau yan uwa musulmi mu tsaya mu kalli abin nan da idan basira wannan zanga-zanga kullum tana daukar sabon salo ne kullum daukar sabon salo take kunga lokacin da aka fara ta ga manufar da aka ce za a fara to dama tun a lokacin waɗansu masu nazari da tunani da hangen nesa sun ce ba wannan ne manufar ba da kuma sai ga shi abubuwa suna ta ƙara fitowa wanda ko shakka babu idan mun kalli abubuwan da suka faru a waɗansu ƙasashe za ga abin ya yi kama da abubuwan da suke faruwa a waɗansu ƙasashe a 'yan shekarun nan mun ga yadda aka yi irin wannan zanga-zanga wanda wannan zanga-zanga ta jefa waɗansu ƙasashe cikin bala'in da har yanzu ba su fito ba aka zubar da tunani aka tarwatsa al'amura kamar irin su libya din nan musa abin da ya faru tun daga lokacin da aka fara irin wannan zanga-zanga aka fara ƙarshe sai da aka zo aka kashe shugaban kuma yanzu ka jefa kan cikin fitina da rashin kwanciyar hankali har yau ƙasar ba ta zauna lafiya ba sannan idan ka bi ƙasashe irin su egypt abin da ya faru a egypt zanga-zanga aka yi baya-bayan na abin da ya faru a sudan aka kamar wasa aka fara zanga-zanga sai ga abin da ya faru ya zo ya faru idan ka dauki abin da ya faru a mali kwanan nan su ma kamar haka matasa suka fito suka fara zanga-zanga sai ga inda abin ya kai to shi yasa duk wanda ya kalli abubuwan da suka faru a wadancan kasashen ya kalli abin da yanzu yake faruwa a najeriya za a ga akwai kamanceceniya akwai zargi da ake yi cewa mutanen nan masu zanga-zanga suna samun gudunmuwa da taimako kore daga wajen waɗansu masu kuɗi a cikin ƙasa ko ma ana zargin had daga waje domin za mu ga irin abincin da ake kawo musu da irin yadda ake musu hidima daga kasan akwai wani wanda yana daga baya shi yake turo kuɗi ana wannan to mu ba wai abin da ya fi damun mu shine a jefa al'umma cikin fitina shi abin da ya fi damu a jefa al'umma cikin fitina al'umma ta tarwatse ta shiga wani hali ta shiga wani yanayi wanda al'amura za su tagayyara to wannan halin shi ne ba masu akai shi ya sanya muke ganin akwai maslaha ɗan'uwa uwa musulmi mu dage da addu'o'i da roƙon Allah cewa wannan abin Allah ta'ala ya tsaida shi don kar ya zama fitina ga bayan Allah yin addu'a dina tana da matuƙar muhimmanci sannan su 'yan siyasarmu da kuma shugabanninmu wannan sai ya zama darasi a gare su kunga gwamnatin nan tun da ta zo kowa yana kallanta tun da aka fara ta har zuwa yanzu inda take waɗanda ta fi magata waɗanda ta fi ma amfani su ne yarabawa su suka fi cin gajiyar wannan gwamnati ta fuskar na naɗe na mukamai da ayyuka ma na raya ƙasa da makamantansu sun fi kowane ɓangaren ƙasa amfanuwa a tenuwa ta farko sun yi zaɓe kan amma da aka zo tenuwa ta biyu ma ba su yi wani zaɓe na kirki ba jihohin da su suka ba da ƙuri'u masu yawa gwamnatin ta hau su sai aka bar su ma a baya kaga wannan rashin adalci ne rashin adalci ne to sai ga shi su waɗancan wanda ake ganin an magata na ƙarshe an masu gata an amfanar da su saboda rashin godiyar allah kuma su ne suka taso yanzu suke wannan abin kaga wannan sai ya zama izina ga shugabanni na gaba cewa in Allah ya baka mulki to babban makami wanda Allah ta'ala zai kawo ma gudunmawa ya taimake shi ne kai adalci menene adalci aika aje komai a muhallinsa shi adalcin demokradiya shine wanda ya zabe ka kai masa wanda bai zabe ka ba kuma shi kenan ka kyatin da bai zabe ka ba to bai da rabo kenan a cikin al'amarin ka. muna roƙon Allah ta'ala ya sanya wannan ya zama izina ga su gabaninmu da kuma 'yan siyasarmu kada irin wannan kuma ya sake mai tuwa a gaba wannan fitina kuma da aka huro ta muna addu'a Allah maɗaukin sarki ya fa mace ruwa ya tsaida ta ba don ita gwamnati a don maslaha ta al'umma ga baki da Allah ya tsaida ta ya kwaranye ta ya janye ta daga cikinmu ya kawo mana ta sannan kullum yana da kyau a matsayinmu na al'umma mu dinga kallon abubuwan da suke faruwa muna kallon ina mafita wannan zanga-zangar da ake yanzu ko shakka babu kafafen yada labarai sun ba da gudunmuwa wajen ruruta al'amarinta to kuma sai zama to duk kafafen yada labarai na najeriya masu tasiri hannun waɗansu ke ba hannun musu ke ba to kaga shi ma wannan sai ya zama izina gare mu cewa lallai kalubale ne a gaban mu ma mu tashi mu mallaki irin waɗannan abubuwan to alhamdulillahi mu na addini sun taso yanzu ana ta zamanantar da tafiyarsu muna sa ran insha Allah ta'ala nan gaba su shiga cikin irin waɗannan harkoki don kare mutuncin addinin musulunci da kuma musulmai sannan yana da kyau ma mu dinga addu'a da roƙon Allah subhanahu wata'ala a matsayin mu na musulmai ya zaba mana abin da yafi zama alkhairi a ƙasar mu domin idan dai haka za a zauna kullun ana fada to idan araba din shine zai fi zama alkhairi sai mu roki Allah ta'ala ya kawo mana abin cikin sauki yadda za a samar da yanayi dai na zaman lafiya da kwanciyar hankali da kuma natsuwa amma shi irin wannan zaman kullun fada kullun cikin tashin hankali to akwai matsala a ciki sannan abu na ƙarshe wanda ya kamata mai izina da shi mu yanzu ga halin da muke ciki wurarenmu babu zaman lafiya ana kashe-kashe ana satar mutane to idan ya zamanto cewa jami'an tsaro ma a haka sun kasa shawo kan wannan al'amari to ina ga kuma wata fitina sabuwa ta zo ta balle kuma an ɗauki jami'an tsaro da an karkata su a can wurin a ƙarshe sai an kwashe ma waɗanda ke nan tun da waccan fitina ta fi wannan sai kuma nan ya zama to an bar mutane waɗanda suke 'yan ta'adda suna yin abin da suka ga dama to duk yana daga cikin abubuwan da ya kamata mu dinga hangowa wanda zai sanya mu ƙara yin addu'o'i da roƙon Allah subhanahu wata'ala da kuma gaya ma Allah halin da muke ciki ƙarshe dai duka fatanmu da kuma addu'ar mu ga Allah shine Allah maɗaukin sarki ya sanya mana mafita ya kare addininmu ya kare musulmai a duk inda suke ya kare mu daga dukkan fitintunu wanda muka sani da wanda ba mu sani ba Allah mai iko ne akan wannan fa subhanaka allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh